egia da e, lur, presioa pre, handia dela eh, eta ebe, etxe, etxe gintza aski eh, nola etxe gintza hainitz garatu da eta bon, gero ikusi behar da ere nola laborantza laborantzari zuzenduak diren lurak, eh, badute izendapen bat, bainan adibidez, eh, hor eh, erlaitzako inguru hortan diren lur guziak laborariek erabiltzen dituzte, aldiz, ez dira lur horiek laborantzari buruz izendatuak nahi baduzu. Orduan, uste dut badela lur egana den baino, edo kondatua den baino lur gehiago laborantzari zuzendua. Bainan, eh, egia da, problema handia dela, eh, gauza hori, eh,